¿Estás listo, bro? Vamos con todo, cabrón. Yeah. <laughs> Hazte pa' allá, güey. <laughs> yeah. El máscara santa, ya. <laughs> Diles que ya vuelvo, mamá. Que salí a la calle a rapear. Dicen que nos quieren matar. No me paro de ¿Hablas en serio? Me quieren matar con eso. de pistola y calle. gente que qué van tras de mis huesos? Me estoy rascando los huevos mirando otra serie en net que <laughs> habla sobre de una cárcel llena de mujeres sexy. Si me pela la perga, mi compa y le hace como quiera. Siendo ah. con el máscara soltando flows en la azotea. Y hasta cuando trae diarrea, mi culo hace mejor mierda. y bazookas Que se culiaron a 40 rucas Que tienen putas en todo el país y que fuma gachis y que fuma batupa Que son sicarios y que matan gente Que ya esa vida los dejo de mente Yo solo sé que me esperan la riata santa y el máscara santa en A Buda y a a Jesucristo y Jehová A Krishna Dios de la casa con plomo, feria y plata, con marihuana que en mi bolsa, un besito mamá. Camisetas dobladas, mamá, me llevo mis alas y me arranco balas, tú ves y escucho en las balas, lo juro. es el sonido de mi cuerno. eso es el cielo y el infierno. eso es pa' mi país y pa' los niños del país. Estoy lo canto pa' maestras y maestros. suéltame, suéltame, fuego, revoluciones, culo sangre de Cristo. Triste para mis enemigos, los mato con éxito, con sonrisa y estilo. Anillos de plata, sombrero de mariachi, a mis que queman pipas de puro hashish. San Andreas el secuestro, soy aguilachi, te apuesto que pierdas contra el máscara es que ya vuelvo, mamá, que salí a la calle paro de preocuparnos. las escopetas, rifles en mi camioneta. Santa Jere en mi máscaras, los profetas. Mira nada más, ustedes tan grandotes y todavía jugando con sus juguetitos. Y además su papá está esperando que le lleve la camioneta, me está mintiendo. ¡Ay, ay,